حنام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة حنام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kelser. الحياة وصاروا بناتي نشيد الحياة بسم الله الرحمن الرحيم O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani.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 بهديه بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين كاش uzvišeni الله تبارك وتعالى ta'ala u svojoj časnoj وكانوا من قبل يستفتهون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به i oni su prije toga govorili kako će im doći pomoć tako se obraćali onima koji ne vjeruju misli se na mušlike pa kada im je došlo ono što su znali da je istina porekli su to ljudi su sredbenici knjige ponaročito jevreji od njih govorili mušicima doći će nama poslanik Allah će nama poslati poslanika koji kada dođe bolje da vas nema mi ćemo biti gornji, vi ćete biti dolje فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا Pa kada im je došlo ono što su znali i čime su drugima prijeteli, kefaru bi učinili su kufar i nevjestvo. Zato su moja ibn Džebel i drugi ashabi govorili im, o skupino jevreja, kaže, dođite pa povjerujte ovoga poslanika. Vi ste, kaže, ovim poslanikom nama prijeteli, pa vi ste najpreći najprečinili svijeti. Pa međutim, nisu povjerovali poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون Oni koji, kojima smo knjigu dali, oni ga znaju kao što znaju sinove svoje. Ali zaista jedan dio njih prikriva istinu, iako je znaju. Uzvišenje Allah te barak da vam govori ovdje da sredbenici knjige znaju poslanika sallallahu alaihi sallam kao što znaju svoje sinove nije skriveni. Kada je Omar radijallahu anhu pitao Abdullaha ibn Salama, kaže, znate li zaista poslanika, jeste li ga znali? Kao što se znali svoje sinove. Pa kaže, jesmo i bolje u tome. Jesmo i bolje u tome. Kaže, jer ne znamo šta je naša žena uradila nakon nas. Je li sin njegov ili nije sin njegov, uvijek je ona mala mogućnost da nije, jel tako? Da li žena ostala čedna, vjerna, to je pitanje. A kaže, poslanika smo sigurno znali, to nikakve su nije svoje pa ga znači znaju i u to nema sumnje. No međutim, neće. Neće da vjeruju. Neće da vjeruju u poslanika sallallahu alaihi sallam zato što kaže on je poslan Arapima. On nije poslan nama. Kažu sve što je u Kur'anu, to je tačno. A za Arape, nije za nas. A uzvišen je Allah te barake od tala kaže وما أرسلناك إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أن اسم تفصل أنه سم لودي ما كاو وقومي ناشا يونغا كويلا دستر يستدرس إكاد ودي شمي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رتي أو لودي يا سم فصلاني كواما سيما أو لودي يا سم فصلاني كواما سيما I kaže uzvišen je Allah baraka wa ta'ala wa arsalnaka lin nas rasula i poslali smo te ljudima kao poslanika تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Neka je slavljen onaj koji je svome robu objavio Al-Furqan, da bi bio opomena svim svjetom. A to su znači nepobitni argumenti da je poslanik sallallahu alaihi wasallam poslan s tim ljudima. Svim svjetovima. I da nakon njega više nema, da nakon njega više nema poslanika i da uzvišen Allah te barak i otara neće primiti vjeru osim vjere Muhammeda. Osim šarijeta poslanika sallallahu alaihi wasallam. A pa kada bi čovjek živio životom duha alaihi wasallam i kada bi se raspolutio na dvije polovine, boreći se ježdi, obožavajući Allaha, na način koji nije došao poslanik sa osrme, neće to prihvatiti od njega uzvišenja Taman to bilo po originalnoj Bibliji, ili po originalnom Tevratu, ili po Zaburu, ne smeta, neće to uzvišenje Allah prihvatiti. A kako onda po iskrivljenom? ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما nije Muhammed bio otac nekog od vas već je on Allahov poslanik vohatemen nebijin i pečat poslanika a Allah sve dobro zna pečat poslanika u arapskom jeziku hatem znači pen, znači prste oni koji ne shvataju, ne razumiju ne znaju šarijot niti sam načinio hadise poslanika sallallahu alaihi wa kažu, nije on ovdje hatem prsten, nije pečat, nego je prsten kao ukras. Kao što je prsten ukras na ruci, tako je Muhammed ukras među poslanicima, a ne znači da je to zadnji poslanik. U hatemen nebijin. I on je, i on je pečat poslanika. Iako se ovdje bez sumnje, kako misli da je on zadnji, da je on zadnji poslanik. وكان الله بكل شيء عليما الله dobro zna i opotan koje o svemu o svemu obavješten. Obavješten je dobro onima koji kažu da on nije zadnji poslanik i koji kažu da on poslan samo Arapima i koji kažu i koji kažu. Koji govore suprotno onome znači što objavio uzvišenje Allah te barake o ta'ala. A u hadisu je došlo koga bude Buharija i Muslim od Ebu Hureyre da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao moj primjer i primjer prijašnjih poslanika je kao primjer jedne građevine, jednog zdanja lijepo urađena građevina no međutim ostalo koliko za jedan črpić ostalo prazno, šupljeno Pa su ljudi počeli da kruže oko te građevine i dive se njenoj ljepoti kako je lijepa, no međutim kažu da neko može da, da zatvori ovu šupinu, onda bi tek dobila znači svoj pravi onaj izgled i svoj oblik. Kaže, ja sam taj črpić koji je zatvorio tu šupinu. A u Adisu kod muslima, kaže poslanik sa osrame, u ene hatemu nebijin, ja sam hatem poslanika. Šta je hatem? Prsten ili pečat? Prsten prste je reda braćo hatanem zato što se je sa njim pečatilo. Bilo je na prstenu, znači ploča kojom se pečatilo. Pa je zato razvan hatem. A hatem je znači nešto završiti. Končati nešto ili završiti nešto. Pa je dobijen, znači, po tome je, znači, dobio je prsten naziv. Ovdje kaže, ja sam hatemen nebijin. On je hatemen nebijin. Kažu, ukras. Ukras. A poslanik sa osam dalje nastaje u tome hadisu pa kaže, ne ne bije bani, nema poslanika nakon mene. Pa time pojašao nema poslanika nakon mene da je hatem ovdje šta? Zadnji poslanik. Pečat poslanika. A nikako ukras poslanika, on je svakako ukras poslanika, to bez sumnje. Ali ono je, ne znači ukras poslanika, nego znači pečat poslanika, znači njegovim poslanstvom, sallallahu sallam, zapečaćen, zapečaćena poslanička misija i nema više nakon njega, nema poslanika. I kaže poslanik sa osrame u hadisu koga bileži koga bileži ima muslim neće za mene čuti niko od ovoga umeta ni židom ni kršćani a da ne povjeruje ono čime sam došao da neće biti stanovnik vatre a da neće biti stanovnik vatre pa su židovi kršćani ovoga, od ovoga umeta No, međutim, oni su umetu dava, nisu umetu listiđave. Imamo umetu listiđave, to su muslimani koji su kao zvali, koji su povjerovali poslanika sa osrame, a oni su sledbenici u smislu da su umetu dava oni koji se pozivaju. I da će na sudnjem danu biti pitani za poslanika sa osrame, za njegov šarijet, a neće biti pitani za Isra. A neće biti pitani za Isra, Isra i njegov, i njegov šarijet. Dakle, Kur'an kada je došao, dokinuo je sve prethodne šarijete i objavljene. I to je tako u dunjavučkim ljudima je tako. Kada dođe novi zakon, niko se više ne vrća na stari zakon. Pa, kada dođe vam kazna da je sad 50 maraka za to se ne vježi. Možeš plat 20. Možeš podmijetiti. Ali ona 20 je dokinuta, više ne vrijedi tada. Pa dobro, ako je tako u dunjavučkim stvarima, je tako mjerujte, mjerujte, mjerujte u vašim dunjavučkim poslovima i kriterijima, zašto ne mjerite tako i šarijatski? Kada dođe jedan šarijat, on dokida drugi šarijat. Naročito šarijet poslanika Muhammeda s.a.v. koji je objavljen svim ljudima. Koji je objavljen svim ljudima. No, međutim, pored toga, ljudi dolaze i šire neistinu, šire bapir i pozivaju ljude ka neistinu. Pa ćete naći danas da su najaktivniji kada su pitali muslimani. Prije neki dan sam zavidio sam duče da vidim šta imam pošte, pa sam vidio i imam šta vidjeti ljudi dolaze i pozivaju otvoreno batru i to tu su posebno ciljani muslimani i znači oblasti ili općine u kojima žive muslimani pa naćete možda ili u svojim sadučanima ovako ovih ovaj letaka život u miroljubivom no, novom svijetu ovdje sam neke ovaj, zatvorio da se ne vidi da imaju žene koje su ovaj, u jako skromno i nepregmatno obučene. Isto tako ovdje, uskoro kraj svim patnjama, jehovi svjedoci pozivaju muslimane u kufor. Pozivaju muslimane u džahannu. Ili kad živi bili, pa dijelite to po sjevernoj Bosni i pozivajte svoju braću u nevjerstvo. A muslimane ne morate pozivati. Muslimani imaju vjeru koju imaju uzvišenje. Allah te barak tala objavio i nakon te vjere ne trebaju drugu vjeru nikom. A vi ako imate čemu pozivati, budu pozivati. Miru pozivaju, kažu, bit će mir, neće biti rata, tačno. To je ono čime je došao poslanik sa osam i tim, to me je pozivao. Da nema rata, da nema ubistava, da nema počinja, da ljudi imaju svoje prava. I kada su muslimani vladali svijetom, imaju svako svoje pravo. A naša muslimani koji, ne muslimani koji su bili štićeni u islamskoj državi. No međutim, kada je toga nestalo, nestalo je i onoga ovaj, što je uzvišen Allah tabak zatražio od ljudi, pa je nastalo ono što je nastalo i što vidimo danas na zemlji. Pa idete pozivajte one koji ubijaju ljude i koji su se naoružaju najsavremenim oružjem, njih pozivajte da mirno da u svijet. Nemojte pozivati miskine koji nemaju ni u desnoj, ni u ništa. Ništa je posjeduju. Osim Allahove volje njegove moći i njegove zaštite. I to ljudi on dođu među muslimane i pozivaju i uče muslimane kako treba biti mir na zemlji. Tačno, Ota je nije došao sa poslanikom, sa zem, došao je sa Ademom, ali sa, sa Islamom i ostaće do sudnjega dana. No međutim, ne prave upravo oni koji pozivaju miru. U tome je problem. No međutim, oni pozivaju veću miru, hoće kazati, vi se umirite, nemojte se koprcati kad vas mi budemo ubijali, budite mirni. To je to. Vi pozivajte miru oni koji vjeraju na zemlji prave, nemojte muslimane. Pa dođu muslimanske države i uče muslimane, nemojte da vaša vojska nosi oružje. U redu, nemojte da vojska muslimanska nosi oružje, nije problem. Jeste otišli isto tako na istok i na zapad, najvećim silama kazali, nemojte da vaše vojske nose oružje. Ne, nego biti su muslimani su tigani. Biti je muslimana učiniti kurbanom za klanje. Pa Presno. Pa ono što nisu mogli raditi njihova braća, od 92. ili 95. sada rade njihovi repovi, njihove sluge, i bojimo se da ovaj vid rata opasniji. Jer ovaj vid rata odvodi muslimana od njihove vjere. I koliko će muslimana nasjesti na ovakvu propagandu da ima, da besplatno uči Božiju riječ, da ima, jeste Božja riječ, Biblija je Božja riječ. Ali ste vi iskrivili. A Kur'an je originalna Božja riječ, Božja riječ koju niko ne može iskriviti. I ovo je samo dokaz, braćo, nerada muslimana i njihovog nemana se muslimani drže svoje vjere kako treba i da paze na svoju vjeru da su ljubovani, niko ne bi smio prijeti sa ovakvim da mu ostaje nešto sanduče. Ili ti živio pozivaj svoju braću, a nas puste na vjeru, imamo svoju vjeru. Lekom dinukum olijedim. Vama vaša vjera, vama naša vjera. A na sudnjem danu ćemo vidjeti koja je pravo. No međutim, kažemo, to, je, to su sve posljedice, naše pasivnosti. I mi se stidimo muslimanu staviti CD u sanduče, i letak da pročita nešto ono o svojoj vjeri, da bude musliman kako treba, a oni se ne stidio doći pozivati muslimane u džehennu. I zbog toga oni imaju uspjeha, a mnogi muslimanski misionari ne imaju svoj uspjeh. Nažalost. Stoga se vraćaju, ne treba uspjeh. Gdje možete kome staviti, dostavite, ne pretim. Mi nikome ne presidamo. U vjeri nemate se. Nikada niko nije u vjeru u teren sadnog neka mi neko dođe sa dokazom iz istorije da je neko nekoga prisilio da uđe u islam sa sabljom, poljubit ću ga u čalo. <clears throat> I izvim se zbog ovih riječi. Neka neko dođe sa dokazom iz istorije da je ikada nevjernik ubijen zato što je nevjernik. Budu. Zato samo što je nevjernik da je ubijen zbog toga. Neka neko dođe sa dokazom. Da zove muslimani ubijen. Nikada neće doći. Pa vam da živi životom i blisa ali i vane kumbahi da prevrće po knjigama, umorće se i na kraju će udarati u glavnu glavu, nešto neće, ništa neće naći. I islam je taj koji širi pravdu, a nisu oni koji pozivaju nepravdu i koji pozivaju vola i nismo za... I ono što govori nismo, da su bar to upakovali na lijep način, bit će na zemlji raj, oni kažu bit će na zemlji raj. Vola i nismo zadovoljni za zemlju, zemlju, vola nam je sabla ova zemlja. Kome je sabla ova zemlja? I ono što se dešava na zemlji. Ne znamo kako da je izmijenite, ne znam kako staro auto da imaš i da ti ga neko dođe da ga dotjera, morate za sabo, više koliko zna ovo pravke ne znam, to si dobro zna. I ti ga neko dotjera, lijepo ti ga ošpica i tako dalje, opet, opet to auto nije bilo. Ti znaš kako je bilo, tako i zemlja. Po, poslanica vam samo kaže, Allah vam je zbredio u džemetu, šta oko nije vidjelo i uho nije čuo i ne može pasti na razum čovjeka. Pa ovdje crtaju, ovdje ima slice jednoj kako će biti u džemetu, kako će biti a, čovjek a, i lav ostavio. Jer sam imao sam još ovih od kuće ostale su. Čovjek je lav, bit će skupa. A lav nije lijepo društvo, braći. Čak i u dženetu, lav nije lijepo društvo. U dženetu se spominju rijeke ispod kojih, uh, e, dženet ispod kojih rijeke teku. Spominju se žene, tako, kurike. Spominje se lijepo voće. To je ono što je lijepo. Spominju koji imaće svako spore sebe lava. Jer to je odnaka imaće svako spore sebe lava. I što mi znamo kaže u dženetu će imati zmiju koja neće naškoditi i uvijek će biti pored tebe zmija to lijepo nešto, to pohvalno. I svako ko ima razuma sad da, da, da, je to neistina, da to bata. Nego je Allah učinio ovu zemlju koju će smotati svojom desnicom i uništiti je i sve što je na zemlji, a nakon toga ferikom tu džennati o ferikom tu sajdi. Jedna će skupra u džennet, a druga će skupra u džennet. No međutim, braću, vjerujte, Allah ono stvorio dva stvorenja velika. Džennet i džennet. Pa mora se napuniti jedno i drugo. Pa mora biti ovakvi da zasluže, jer mora neko u džehennem, ne mogu se u džehennem, to tako. No, međutim, ovo je zajedno muslimanima koji su svjesni da upozoravaju muslimane našla neznalice u njih, da se dobro paže, znači, paze ovakve stvari, jer ovo su pobne stvari po muslimane i po njihovu vjeru. I ovo je po virus. I oni radi slišano, ljudima omogućuju i stambene objekte, i kredite daju, i, i znači, imaju hrpiti nekakvih povrstica, koje neće možda naći kod muslimana, drugi, pa tako muslimani vjeruju iz, iz svoga džehla i neznanja promijene svoju vjeru a ja da bih da nas Allah tebara tebara sačuva od zla i od skretanja sa pravog puta mi smo u našem zadnjem predavanju došli do poglavlja Qiyamu Lejl poglavlja noćnog namaza Qiyamu Lejl li teheđud kod džumhura uleme znači noćni namaz nakon spavanja. Znači nakon, čovjek kranja noću nakon što je prethodno šta? Odmorio, nakon što je spavao. Uzvišen je Allah te barak je otara je u brojnim ajetima spomenuo noćni namaz i pohvalio one koji obolje noćni namaz i vjerujem da su vama ti ajeti poznali da ste čitali kao kaže uzvišen je Allah te barak je otara ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا i ti jedan dio, znači, a, noći u teheđudu ili u noćnom namazu provedi to je bila znači obaveza samo za poslanika sallallahu alejhi ve selleme ne bi li te Allah šanu ne bi li tero mekamen mahmud a to je znači mekamun mahmud to je ono posebno mjesto koje je samo za jednog čovjeka u džennetu koji će pripasti našem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme molim Allah za želi da nas učini u njegovom društvu u džennetu والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما isto tako kaže uzvišenje Allah za želi suri Al-Furqan i oni koji noć provode stojeći u namazu koji noć provode na sečnama. Je bitune, me bit je u arabskom, da čovjek boravi noć. Bitu, a inde kulan. Proveo sam noć kod čovjeka. Pa jedna riječ znači u arabskom jeziku značava tačno, kao što znači riječ esra, putovanje noću. Subhana tebi esra bi abdihi. Neka je stavljen onaj koji je prebacio svoga roba u jednom dijelu noći. Pa je ovaj esra putovati putovati noću. Putovati noću. Ja i Ivan Muzammil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص evo zida alehi زد عليه ورتل القرآن inna se سنلقي alehi kao. Uzvišen Allah te bar naređuje ovdje poslaniku za osaleme da prob, probdije jedan dio noći u namazu. I to je, znači, bila samo obojza poslaniku sallallahu alaihi wa wasallam. I ona kaže, inna se nulki alejke kaunum thakila. Kaže, mi ćemo tebe objaviti težak govor. Težak govor. Kada ima malik jedna prilike upitan, ovaj, Rečeno mu je, odgovorim na pitanje, to je pitanje lahko. Naljutio se, kako može biti lahko? U širitu nema ništa lahko. Za nije uzvišen je Allah rekao, inna se nulqi alejke kaumen thaqila. I kaže, mi ćemo ti težak govor, mi ćemo ti težak govor objaviti. Pa u šarijetu znači, sve što je u šarijeta, u šarijetu je teško i precizno znači i nema ništa jednostavno i lako. ومن الليل تسجد له وسبح ليلا طويلا i drugi ajeti koji govore znači o vrijednosti noćnog o vrijednosti noćnog namaza Ebu Hureyre radi Allah vanu prenosi kako bi držima mostavi sabirači sunena. I kazati ko su sabirači sunena? Ko zove gdje ruku? Pa li još ako da zove? Reci. Ima neko drugo mišljenje? Sve da smo mi to spomenuli nekoliko puta, ali to ponovit ćemo. Sad imate opravdanje, vi ćete vidjeti. To su Budavu, Timizi, Brumađu, Emnesaj. To su sabirači sura. To su četiri neko znate sura. Ebu Dawud, Tirmizi, Brumađu, Emnesaj. A Bukhari je muslim su sahihe i ne, dva sahiha, pa onda kažemo za njih, kažemo šesterice. Buharija, Muslim, Ebu Dawud, Tirmizi, Ibn Mađer, Nesaj, pa šesterica. Kad kajemo sedmerica, onda dodamo njima koga? Imam Ahmed, Muslim imam Ahmeda. A kažemo devet hadijski izbirki, onda dodamo ovim sedam koji još dvije. Uvodite imama Malika i Sunan Darimija. Buharija, Muslim, Ebu Dawud, Nesaj, Ibn Mađer, Tirmizi, Imam Ahmed, imam Malik Muvati i Sunan Darimi, to je devet hadijski zbirki, jeli, poznati. Bileži imam poslen i sabirači Sunana bileže Od Ebu Horeira da je poslanik sallallahu alaihi sallam upitan koji je namaz najbolji nakon propisanog. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam As-salatu fi džavfil lejl. Namaz koji se klanja u dubini noći. Koji se klanja u dubini noći. I došla je u hadisu Abdullah ibn Salama radijallahu anhu koga bježi imam Tirmizi, Ibn Mađe, Imam Ahmed, koji je vjerodostojan da je poslani sallallahu alejhi rekao: "O ljudi, širite selam i hranite druge i spajate rodbinske veze i paljajte noću dok ljudi spavaju tad hulun al džennete bi salam ući ćete džennet sa salamom pa je ovdje spomenuo znači uz ova djela spomenuo je noćni namaz i došao u hadisu Ebu Malika došao je da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao hadis bilođi mnohi dvani hadis je vredostojan da u džennetu imaju sebe da se iz iz njihove unutrašnjosti da se vidi spoljašnost, a iz spoljašnosti unutrašnjosti pripremio je Allah tebara kao tala te sobe onima koji hrane hranom, one koji su potrebni i koji šire selam i koji kranjuju dok ljudi spavaju i koji kranjuju dok ljudi spavaju jer jedno od braćo od velikih dijela i od hajdata jeste da čovjek čini djelo kada su ljudi nemaju pogledu toga djela znači kada svi ljudi spavaju, da on klanja. Mi smo zadnji put spomenuli hadis od muslima, tako, salatu, ala wabin, tako, sjećate se. Kadar da je poslanik za rekao, salatu la wabine hile, karmadu fisal. Nama za wabine je kada, ili oni koji se vraćaju Allahu, kada, karmadu fisal, kada deve ne mogu hodati po pjesku. To je vrijeme prilike sahati poprije podneskog namaza poslanik ga sa osem naziva namazom evabina, namazom onih pokornih robova koji sa Allahom vraćaju. To nije ni duha namaza, to je nešto između duha namaza i podne namaza. Zašto? Zato što u tome vremenu vraćaju, na malo ćete robova naći da Allahom na srdu pade. Jer kao tajno duha tajno je otišao svojim poslom, ljudi radi, do podne namaza, do prije podne namaza, ljudi su zaposleni. Iako prije, kako prije podne namaza, možda spavaju i tako dalje, no međutim, u tom vremenu, možda sat i pol malo prije podere maza, ljudi su zaposleni. Pa ko tada Allahu te bar na seždu pada, to je posebna nagrada. Jer su tada ljudi nemali. Pa da si ti pokoran u vremenu kada su ljudi nemali, to je velika stvar. To je velika stvar. Tako isto, tako isto je ovdje. Klanjaš dok ljudi šta? Kad svako harče, duboki sen, ne pada mu na um da se digne iz tople postane da je, da je, da se odvoji od nje 10 ili 15 ili 20 minuta i stali u namazu. Tada je posebna nagrada i posebna, posebna vrijednost. I rasli Amr ibn Abese, Amr ibn Abese, čuveni ashab. Je neko čuo za Amr ibn Abese? To je ništa brašta, ne smeta što nisi čuo za njega. On je ashab i on će u džennu. Amr ibn Abese je govorio, braćo, bio sam četvrtina islama imam zahebi spomenuti u predavu od jednog sija. Kaže, bio sam četvrtina islama. Vidite, ovaj Amr ibn Abbas, za koga mi ne znamo, on je nosio četvrtinu islama, bio je možda četvrti ili peti čovjek u islamu. To je on mislio da je tako bilo, a nije bilo i drugim muslimana, samo što je bilo tajno, nije se znao. A on je, znači, iznio jedan dio islama na svojim ljudima. I toliko danas o njemu vodimo brigu da ga možda i ne znamo i da nikada nismo o njemu čuli ništa. Amr ibn Abbas se kaže da je poslanik sa ovom sveme rekao najbliže što će čovjek biti svome gospodaru jeste dok je na seždi. I to u zadnjoj trećini noći. A ko kaže može u tom vremenu da bude od onih koji je Laha, Laha Tabara Fela spomnio neka bude. Tad je najbliži svome gospodaru. Čovjek je na seždi je najbliži, zato je razvojeno čovjeku na seždi da dovi doma koji znači nisu ne moraju biti stikljeni prenesene u Kur'anu i Sunnetu, Dozvoljeno je znači da dobi i da dodaje dove kakve želi da se čeva. Ne moraju biti opće dove, znači koje su prešene da je poslanik sa osanem dobio, da će dozvoljeno dobi čime može i čime mu je jednostavno da dobi. I došlo vam Isu Ebu Dara radi Allah anhu koga bilježima Mahmed taj Alisi, Ebu Gaude taj Alisi u svome busa bilježima, također vam tabarani sa vredostanim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao trojica će u džennet. Trojica ljudi su stanovnici dženneta. Pa je rekao od njih i čovjek koji je na putu sa svojom družinom pa putuju duboko u noć pa se umore i onda siđu sa svoj jahalica i popadaju što mi kažemo mrtvi, umorni popadaju na zemlju ne može više glave dići od umora a on ustane i klanja ovi spavaju, on ustane i klanja da tako poslanik sa Allah sveme kaže da je e, thalatetun yuhibbuhum Allah trojicu Allah voli trojicu Allah, Allah voli takvog čovjeka jer je posebna vrijednost da činiš ibadet kada na drugi šta. Znači, ne dok drugi spavaju, ti stada u ibadetu i ti stada u pokornosti svome stvoritelj te barak dala, traži od svoga gospodara i očekuje od njega nagradu za ono što čini. Ibn Omer, kod je ovaj ono jedne prilike vidio, usnio je san, pa je došao Hafs, majici vjernika, tako, majka vjernika Hafsa bila, tako. Kako je mogao Ibn Omer prići Hafsi? Molim? Sestra. Sestra. Sjećate smo to spomljali, braće, prije možda jedno pola godine ovo. Isto smo imali primjer da je Omar raz, Ibn Omar razgovaro sa Haksom. Kada je bio šeji Bilal u društvu. Sjećate? To zaboravljamo. Da nije sjedio kod naše i Bilal, bio je brat Hozeife i drugi sjedli su sa nama, Alki. I da sam postavio isto pitanje, kako je mogao Ibn Omar razgovarati sa Hafsom? Ili kako je mogao kod nje ući u kuću, same? Jednostavno, sestavno. Ibn Hafsa je čerka Omerova, <clears throat> Abdullah je sin, Abra ibn Khattab. Da Allah bude dobro sa ima svima. Ustio je sam, pa ispričao taj sam Hafsi. Pa da je Hafsa prenula poslanik, sallallahu sallam, pa je rekao, Allahu poslanik kaže, Nijema rađulu, Abdullah, da je tani u sallim ina negen. Kaže, divan je čovjek Abdullah ibn Omar. Divan je čovjek. Samo kaže kad bi klanio noći namaz. Pogledajte, braću Mahanje, kako je, a kako je lijepo ta mana, divan si čovjek, ali kada bi uz tu, tu ljepotu još bio noći namaz. U drugoj predaji se kaže divan je čovjek Ibn Amar, uh, Ibn Omar, uh, e, nijema ređulu, ibn, Abdullah Ibn Omar, illa ennehu kjane jakumu lejlu, jakumu e, lejlu, fatara kjahu. Divan je čovjek Ibn Omar, osim kada što je kanio noći namaz postavio. To je kao jedna šta, mana. Pa kaže Nafija, sluga Ibn Omara, i nakon toga kaže Ibn Omar bi smotao svoju postavu, ne bi spao osim malo. Sada znači malo onako sjedeći, ovaj, bi spavao i nakon toga ne bi više spavao. Vrijeme noćnog namaza. Kada počinje vrijeme noćnog namaza? Dozirano je taj doći namaz za početkom noći, sredinom noći, krajem noći. Što znači da bi početko, početak noćnog namaza bio nakon, kog, nakon kog namaza? Nakon akša. Može li? Može. Kažemo početkom noći, sredinom noći, krajem noći. Može, šalam taj da počinje vrijeme noćnog namaza, počinje šta dalaskom, sunca. pa se После akšamnoćne namaza, čovjek neće dati prednost akšam nama, a, drugom nad akšam namazom. No međutim, ako čovjek klanjao, bilo bi primljeno i računalo kao noći namaz. Međutim, to nije ona najbolja šta? Varijanta je opcija. Najbolja varijanta je da se klanja u zadnjoj trećini noći. Kako je poslani sa osam rekao, najbolji namaz je namaz da bude, ali sam spavao je pola noći. potom pomao trećinu, potom spavao šestinu. To je najbolji, znači namaz, u zadnja ta možda četvrta ili peta ta šestina, one su najbolje, znači da u njima čovjek boravi u ibadetu. Jer se uzvišen je Allah Tebara Hiotala kako je došlo u hadisu kod Buharije i kod Desaije, kod Trimzi i drugi, spušta na dunjavučko nebo. I kaže ljudima, ja sam gospodar, ja sam melik, ja sam vladar, ja sam vladar. Ima li neko da dovi pa da mu uslišam njegovu dobu i da traži od mene da mu dam ono što traži i da traži oprosta pa da mu, pa da mu oprostim ako je mama muslima se dodaje jedan lijep dodatak u kome poslanik sam kaže hatta jen teđer el teđer sve da nastupi zora sve da nastupi zora pa znači ako čovjek ne bi uspio da u toj zadnjoj tečini u prvom dijelu kada bi u zadnjem dijelu tečine ustao opet je šta opet je pogodio vrijeme noćeva namaza i opet je znači pogodio odabrano vrijeme u kome je uzvišen Allah te barak je otala se odaziva dovi svojih robova. Ko želi da kanja noći namaz i da probije noću namazu, lijepo mu je da u obziri nekoliko stvari koje će mu pomoći na kraju noći namaz. Jer često čovjek kaže ne mogu ustati, nema mogućnosti. No, međutim, ima nekih znači, stvari koje treba, obziriti, pa će nakon toga biti mu olakšano ustajanje. A rastati se sa postanom je uvijek teško. Pa međutim, bit će mu olakšano djelovišno. Prvo, da čovjek ospava kaj vunu. Spava kaj vunu. Da ospava kaj vunu prije podne namaza ili poslije podne namaza. Iako je ispravno da je kaj vuna vraćao prije podne namaza. Većina ljudi smata da je kajlula posle podne namaza. Ispravno je mišljenje da je kajlula prije podne namaza. Buhari je bilježio svome sahihu od Anasa ibn Malika da je rekao, kaže, kuna nubekiru bil džumuati u anapilu bade sada. Kaže, mi smo, kaže, požurili bi ili poranili bi petkom na džumu, a spavali bi poslije džume. Ova riječ spavali bi poslije džume, na što nam ukazuje? Da drugim danima nisu spavali poslije džume, nego prije džume, u protivnom takva koja zbog čega bi onda govorio Enes, spavali smo posle džume, pa dobro svaki put spavaš posle podne, što se ne spominješ spavam posle džume, pa bi te riječi bila šta dodati bez, bez značaja. Pa dok kaže, u nanu petkiru, a radili smo znači, jer džumu ati, u nakilu badan džuma. Radili smo da idemo na, na džumu, a spavali bismo kajrunu poslije džume, što znači da su drugim danima spavali kajrunu prije džume. I došla kod imama Malik u njegovom uveti, kažu, klanjali smo sa Omerom džumu, pa bi se, kaže, vratili kući i spavali poslije džume ono što smo navikli da spavamo duhanju. Poslije duha vremena, znači, prije džume namaza. Prije podne namaza. Kaže, u Gabdelbenu sam je delo listit kjaj. Kaže, vratili bi se posle džume pa bi spavali da nadoknade ono što ih je promašilo od spavanja prije podne namaza ili prije podne namaza drugim danima kao što su navikli činiti. Mhm. I kaže Ibn Rajab al-Hambali u svome dijelu Fethul Bari u osmom tomu na 172. strani kaže Ibn Rajab al-Hambali ima dijelo Fethul Bari kao što ima ima, ima Ibn, Ibn Hajar al-Askalani. Samo što Ibn Hajar on je šatijski, a Ibn Rajab je hambalijski pravnik. Kaže kad je spomenuo ovo Fedo i Enesa u nanu Bekiru bil džumuati u nafidu da bil džuma rejeli smo na džumu namaz a spavali smo posle džume kaže ranili bismo kaže i kaže ranjenje i kaj lula kaže nisu nego prije podne namaz odnosno prije džuma no međutim petkom zbog posebne vrijednosti pa tako odlazi su ranije u džaviju pa nisu imali vremena da spavaju nego su ne dokladili poslije No, međutim, ako čovjek spava posle namaza, ne smeta, posle podne, ako spava posle ikindije, nikakve smetje nema. Hadis koji govori o zabrani spavanja posle ikindije je hadis koji je potpuno slab, a možda i lažan. Znači nije još dostan, kada god čovjek spava, dozvoljeno mu je, osim tamo gdje je šarijem zabranio, a nije zabranio da se spava ni posle podne, ni posle ikindije. Jer ima hadis ko spava posle ikindije pa se probudi lud ili tako nešto, taj hadis nije još dostan, poslanika za ovo. Dalje, da čovjek, to je prva stvar, da šta? Da odmori. Da ostavi sjelenje po noći. Znači da ostavi sjelenje po noći bez potrebe. Bez zapravdanog razloga. A sjelenje po noći je da čovjek stiče na um šarijetsku ili da ima nekakvu drugu potrebu zbog koje mora biti budan. U protivnom, postoje, znači, jacije treba izbjegavati, znači sjelenja koja nemaju koristi. Ako je sjelenje zbog koristi, neće se Ja se navodim predajama da je poslanik sa osam sjedio s Ebu Bekrom i Omarom, kako se sjećam da je sjedio, ovaj, da se dogovarao nešto po pitanju muslimana i tako dalje. To neće se to međutim da ljudi se sjede rekla kazala i spiju kahve duboko u noć, onda kad dođe saba ujutro, okreće se lijevo desa, ne može ustati, a o noćnom namazu da i ne govorimo, to je, to je pogodno. Zato jeste poslanik sa osrame zabranio, znači da stijeli postoje jacije, da ne bi čovjek eventualno ostavio, znači noćni namaz ili ne daje Bože da ne bi ostavio sama namaz. Druga stvar koja će mu pomoći da ustane noćni namaz je da nije ti pri spavanju da će ustati šta na noćni namaz. Kaže, evo i tu, أن أقوم في هذه الليلة اشتاكوا كازم آجل ما تتمية نعم زميتي كان تشكونا في نوتي نماز svojim srcem. Kad legne i spava, ima znači na umu da će večeras ako Bog daš ustati, da klanja noćni namaz. Jer neće riječi ga. Znači samo srcem će zanijetiti. Jer došao u Hadisu Ebu Darda, da je poslanik sa osam rekao, ko dođe u svoju postelju, legne u svoju postelju, i nije ti da ustane po noći, da sad je neka kao, o tako taj nova nekakva vrsta nijeta za namaz koji će biti nakon šest sati. Kažem, zato što tako došlo u hadisu. Kaže poslanik sa Lala Srmu u hadisu koga bliže Nisai, eh, imam N. Nisai i imam a, Ibn Maže i Bejhefi sa dobri mance prenosilaca. Kada čovjek dođe u postelj, znači legne u postelj, pa da nije ti da će ustati da klanja po noći pa ga prevari, ne ustane, bit će mu upisano ono što je nijeti. Ja Allah. Nijeti i ne ustane, opet mu biva upisano ono što je šta. Nijeti opa, ako si nijeti od dvije trećine, dvije trećine, ako si jednu trećinu, jedna trećina. Ako sahat, sahat, pola sahata, dva rekiata, dva rekiata. Šta si nijeti, to ti pripada. Innamel le amalu bin nija, djela se cijene prema kako? Prema? Prema namjerama. Djela se cijene prema namjerama. To je to kao mi je ovo pojašnjenje hadisa ima omra djela cene prema namjerama. Kako prema namjerama? Tako nije po, a, po djelima. I mi smo zadnji put govorili koliko sjećam da nas odlišenje Allah nagrađuje po kako? Po dobroti, po milosti, a ne po pravdu. I ovo je nagrađivanje po milosti. I po dobroti, a nikako po pravdu. Da je bila pravda, ti si nijetio, nijet nije dovoljno. Šta je nijet? Nijet je najjednostavnija stvar. A kaže stane poslanik sa samom hadisu, a ono što spava, to mu je sadaka. Kod Allah. Čini nešto ono pored ovaj hadis. Kada je poslučajno pojede? E, kad posti čovjek, pa pojede i zaborava. Kad je toga Allah na hranu da pojio, to mu je od Allah Đelšanu hrana, a Allah mu prima šta? Post, ništa nije pokvario. Iako on stvari učinio djelo koje kvari, post. No, međutim, u ovome slučaju, to je sadaka od Allaha, pa ga Allah tabarak tada nahranio, napojio, kao što mu je ovdje Allah dao sadaka, znači da malo ospavamo. Pa vidimo da je Allah azuđa milostiv i kada smo budni, i kada spavamo, i uvijek nam je milostiv. I takav je gospodar Tebarak, takav je milostiv je, posebno prema ljudima, a oni mu opet druga pripisuju. Treća stvar koja će pomoći čovjeku da ustane učenje namaz jeste da zaspe pod abdestom. Da zaspe pod abdestom. I mi smo govorili, spomnjali smo hadise koji govore o vrijednosti čovjek spava pod abdestom. I došla je u vjerodostojima hadisma da čovjek koji zaspe pod abdestom, da melek uđe sa njim odiću i da boravi sa njim. I kad god da se čovjek okrene lijevo i desno da kaže Allah mokfir lahu varhamhu, Allahu dragi, oprosti mu i smiluj mu se. Kad god se okrene lijevo ili desno. Znači, ima čovjek posebno znači odluke da čovjek zaspe pod abdestom. Ovdje jednostavno spavanje pod abdestom čovjeku daje, to je sunet, a svaki sunet koji čovjek praktikuje je a, za njega koristan. Kao da će u namazu, čovjek kada stoji u namazu. Da bi bio skrušen u namazu, puter iskrušen u namazu, kažemo da čovjek gleda u mjestu sežde, jer je tako činio poslanje sa osara. Ako da ima glavu, lijevo i desno šta, ubi iskrušenost i da praktikuje sve sunete koje je poslanik sa osam praktiku u namazu, to sigurno vodi ka, ka skušenosti. A ne može ka skušenosti voditi znači da čovjek ostavlja, ostavlja sunete. Dalje, da spava čovjek, spomnio u nama da čovjek zaspe na desnoj strani. Kažu, zašto na desnoj strani? Davno je nekad u nama govorila naša šeho sami Ibn Kajim spominja u stvaru svojim knjigama. Pa kaže, kada čovjek spava na lijevoj strani, na levoj strani je srce, tako kaže, onda je srce na svojoj strani i ona je smješteno i samo nađe sebi lijepo mjesto i kada čovjek zaspe i ne budi ga, samo će ga izlazak sunce probuditi. A kaže, kada je na desnoj strani, onda je srce nije šta na svome mjestu, pa traži sebi mjesto, ne može naći, pa je stalno to koje je budno. I samo dok malo lahko se probudi, najveće ustane i kvalja. Tako kaže Šehal Zali Ulkaj, malo ja ne znam, priče medicine, kak će me, jer ovo nisu, vraću šta? Ovo nisu riječi poslanika sa osrme. Pa su podložne kritici, jel tako, možda nisu ispravne, našto što nama se nije složilo oko toga, postoje mogućnost, znači da je zaista takav slučaj kada pa čovjek kada spava, kada zaspe na a evo strane da duboko spava kad naspe na desno i da se lakše probudi u svakom slučaju sunete da čovjek spava i da stavi desni dlan pod desni obraz ovako i da spava tako je činio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ovdje ima još skupina stvari koje je spomnio autor koje su vezane za noći namaz, zato su koji čovjek olakšavaju noći namaz pa ćemo inša Allah nastaviti tome u našem narednom druženju. Neće Allah te bar da nas pouči našoj vjeri. Slučnosti i sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da popremi naše stanje i stanje naših porodica. Amin da nam od naših djela učini najbolje zadnje od njih. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nebina Muhammad. Wa ala alihi wa sahabi žmanih. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-links.com بعزم الأبات وعلى أخوانا بعزم الأبات آه، يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما